الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hörmətli müsəlmanlar, əvvəlcə özümə, sonra isə sizlərə təqvalı olmağı, Allahdan qorxmağı nəsihət edirəm. Çünki Allahdan qorxmaq hər birimizi Allaha tərəf yönəlməyimizdə böyük rol oynayır, böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə Allah subhanahu taaladan bizə bəxş elədiyi böyük nemətlərdən biri olan bu dində sabit olmağımızı dua edərək yalvarıram. Biz keçən dərsimizdə böyük günahların əlamətləri haqqında məlumat vermişdi. Sizi yormamaq məqsədi ilə bu dərsləri qısa-qısa keçirək, həm də bu dərslər bizim Allahın izni ilə başladığımız ilk dərslərdir. Allah subhanahu taaladan bu dərsləri davam etməkdə həm özüm üçün kömək istəyirəm, Həmçinin sizin üçün də gözəl bir fəhim, gözəl bir anlayış və yaxşı bir zən, hüsnü zən, yəni yaxşı zən mənim haqqımda yaxşı zən bəsləmənizi istəyirəm. Böyük günahların əlamətlərindən biri də həmin günahın və həmin günahı işləyənin xüsran içərisində, ziyan içərisində zərərdə olmasıdır. Yəni, həmin günahı işləyən zərərdədir. Yəni, Allah subhanahu və taala və onun rəsulu böyük günahın əlamətlərindən xəbər vermişlər ki, böyük günah işləyən zərər içərisindədir. Bu barədə Quran-ı Kərimin Əl-Əraf surəsinin 99-cu ayəsində Allah subhanahu və teala buyurur ki Mən həmin ayəni birbaşa oxumaq istəyirəm sizə. Allah Teala həmin ayənin 99, yəni Əl-Arif surəsinin 99-cu ayəsində buyurur ki: yaxud onlar Allahın hiləsindən ehtiyat etmirdilərmi? Allahın hiləsindən yalnız ziyana uğrayanlar ehtiyat etməzlər. Məhər onlar Allahın hiləsindən ehtiyat etmirdilərmi? Allahın hiləsindən yalnız ziyana uğrayanlar ehtiyat etməyə bilər. Bu ayə ona dəlildir ki, hər birimiz Allahdan çox qorxmalı, çəkinməliyik, onun hiləsindən qorxmalıyıq, çəkinməliyik. Günahın Böyük olmasının əlamətlərindən biri də həmin günahı işləyənin zəlalətdə olmasının xəbər verilməsidir. Allah subhanahu wa taala İbrahim peyğəmbərə gəlib onu müjdələyən qonaqlarını bizə xəbər verdiyi qıssada belə buyurur ki, Əl-Hicr 56-cı ayədə buyurur ki, İbrahim dedi. Doğru yoldan azanlardan başqa Rəbbinin mərhəmətindən kim ümidini üzə bilər? Kim ümidini üzər? Doğru yoldan azanlardan başqa zəlalətdə olanlardan, azğınlıqda, sapqınlıqda olanlardan başqa Rəbbinin mərhəmətindən kim ümidini kəsə bilər? Kim ümidini üzə bilər? Məhz bu ayədə dəlildir ki, böyük günahların əlamətlərindən biri də zəlalətdə, azğınlıqda olmaqdır. Yəni ki, Allah qorusun, böyük günahların əlamətlərindən biri də məhz zəlalətdə olmaqdır. Böyük günahların əlamətlərindən digərlərindən biri də günahı işləyənin bizdən deyildir ifadəsi ilə adlandırılmasıdır. Əbu Hüreyrə Allah ondan razı olsun, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin belə dediyini rivayet etmişdir. Bizə silah qaldıran bizə silah qaldıran bizdən deyildir. Bizə hilə edib bizi aldadan da bizdən deyildir. Bu hədisi Müslim iman bölümündə rivayət etmişdir. Yəni İbnül Əsir deyir ki, bizdən deyildir demək, yəni bizim əxlaq və davranışlarımızla bərabər deyildir. Yəni bizimlə bərabər deyildir. Bəzi alimlər də demişlər ki, bizdən deyildir demək, yəni həm bu dünyada bizdən deyillər, həm də axirətdə bizimlə bərabər olmayacaqlar. Allah qorusun. Demək, yəni Quran-ı Kərimdə və Peyğəmbər sallam hədislərində olan günahlardan ki, Peyğəmbər sallam deyib ki, filan günahı edən bizdən deyildir. Yəni o cür günahlar da böyük günahlar sinifinə aiddir. Yəni o cür günahlar da böyük günahlardan sayılır. Günahı işləyənin cəhənnəmdə əbədi qalacağının ifadə edilməsi də o günahın böyük günah olduğunun əlamətidir. Yəni həm Allah Subhanahu taala Allah Subhanahu taala tərəfindən, həm də Peyğəmbər sallam tərəfindən o günahlar ki, xəbər verilib, o günahları edənlər cəhənnəmdə əbədi qalacaqlar. Bu cür günahlar da böyük günahlar sinfinə aiddir. Allah subhanahu teala buyurur ki, Nisa surəsinin 93-cü ayəsində buyurur ki, hər kəs qəsdən qəsdən bir mömini öldürərsə, onun cəzası içərisində əbədi qalacağı cəhənnəm odu olar. Allah ona qəzəblənər onu lənətləyər və onun üçün böyük bir əzab hazırlayar. Demək, müsəlman bir bəndəni, mömin bir bəndəni öldürmək Allah qorusun böyük günahlardan hesab olunur. Allah Subhanahu taala böyük bu cür böyük günahlardan bildiyimiz və bilmədiyimiz böyük günahlardan bizi qorusun. Amin. Ənəs Allah ondan razı olsun. Peyğəmbərimiz sallallahu və səlləmin belə dediyini bizə xəbər vermişdir. Kim mənim adıma, mənim adımdan qəsdən yalan deyərsə, cəhənnəmdə qalacağı yerə hazırlaşsın. Kim mənim adımdan qəsdən bilərəkdən bir hədis, bir rəvayət, bir söz deyərsə, cəhənnəmdəki yerinə hazırlaşsın. Bu hədis ümumiyyətlə mütəvatir bir hədisdir. Buxari və Müslim də bunları bu hədisi rəvayət etmişlər. Burada cəhənnəmdə qalacağı, qalacaqları yerə hazırlaşsından məqsəd orada Allah qorusun, yəni cəhənnəmdə çox uzun müddət qalmayacağını ifadə edir ki, bu da əbədiyyən qalmaq deməkdir. Ümumiyyətlə, Peyğəmbər s.ə.və yalan isnad edən, onun adından yalan danışan, onun demədiyi sözü Güya Peyğəmbər s.ə.v deyib kimi ifadə edən insanın cəhənnəmdə əbədiyyən qalacağı bildirilir. Və bu barədə hədislər, yəni çoxdur. Və bu bütün bu hədislər Peyğəmbər səlləmin adına yalan uydurmanın, yalan sözlər qondarmanın, yalan hədislər qondarmanın böyük günah olduğunu xəbər verir. Amma böyük günah işləyən adam əgər o günahı halal saymazsa, cəhənnəmdə əbədiyyən qalmayacaqdır. Peyğəmbər s.ə.və yalan isnad edən adam böyük bir günah işləmişdir və fasiqdir. Asidir, günahkardır, buna görə də cəza çəkəcək. Ancaq bu onun cəhənnəmdə əbədiyyən qalmasını ifadə, yəni bu onun cəhənnəmdə əbədiyyən qalması demək deyil. Çünki İmam Nəvəvinin bu barədəki açıqlaması inşallah əgər gələcək dərslərimizi dinləsəniz orada gələcəkdir. Günahın böyük olmasının əlamətlərindən biri də günahın birindən böyük bir günahla eyni olduğunu bildirilməsidir. Yəni, Peyğəmbər sallam tərəfindən tanınan, bilinən məşhur böyük bir günahı, günahın deməli, yəni məhz hansısa bir günahın bilinən, tanınan, məşhur böyük bir günaha bənzədilməsi həmin günahın böyük olmasının dəlili və sübutudur. Sabit ibn Dəhhaq Allah ondan rivayət, Allah ondan razı olsun. Buyurur ki, Peyğəmbər sallamın Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi belə demişdir. Möminə Allaha iman etmiş bir bəndəyə lənət oxumaq lənət etmək, lənət yağdırmaq onu öldürmək kimidir. Kim bir möminə kafir deyərsə, onu öldürmüş kimi olar. Yəni, biz bilirik ki, şəriətdə, dində adam öldürmək böyük günahlardan biridir. Peyğəmbərimiz s.ə.v bu hədistə möminə lənət etməyi onu öldürməyə bənzədib. Demək, bir günahı başqa böyük bir günaha bənzədib. Bu o deməkdir ki, həmin günah böyük günahdır. Yəni, müsəlman bir bəndə, Allaha iman edən bir bəndə, qəlbində sülh olan, mehribanlıq olan, Allaha bağlılıq olan bir bəndə heç vaxt, heç bir zaman Allahdan qorxaraq kiməsə lənət etməz. Lənət etməz. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, möminə lənət etmək onu öldürmək deməkdir. Kim bir möminə kafir deyərsə, onu öldürmüş kimi olar. Bu hədisdə çox faydalar vardır, əziz müsəlmanlar. Bu gün bir çox özlərini müsəlman adlı adlandıran insanlar vardır ki, Əlbəttə biz hamımız onları, yəni müsəlman görürük, müsəlman bilirik. Lakin bu cür zəif müsəlmanlar səhabələrə dil uzadırlar. Allah qorusun. Möminlərə, müsəlmanlara dil uzadırlar. Allah qorusun. Yəni həqiqətən də onlar lənət oxuyurlar. Amma düşünmürlər ki, bununla onlar böyük günaha girirlər. Allah bizi qorusun bu cür böyük günahlardan. Böyük günahın əlamətlərindən biri də günah işləyənin yerin dibinə keçirilməsinin xəbər verilməsidir. Yəni, Peyğəmbər sallam tərəfindən xəbər verilir ki, kim bu günahı işləyərsə, o yerin dibinə keçiriləcəkdir. Bu da böyük günahlardan, bu, bu da böyük günah deməkdir. Böyük günahların əlamətlərindən biridir yerin dibinə keçirilmək. İbn Ömər, Abdullah İbn Ömər, Allah hər ikisindən razı olsun. Yəni həm Ömərdən, həm də oğlu Abdullahdan. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin belə dediyini xəbər vermişdir. Sizdən əvvəlki ümmətlərdən birində bir adam özünü böyük tutaraq, kibirlənərək paltarlarını, paltarını yerde sürüyordu. Sonra o yerin dibine gömüldü. Yani sonra o yerin dibine keçirildi. Allah korusun. Həmin şəxs qiyamətə qədər deməli yerin dibində eşələnərək boylanmağa davam edəcək. Allah qorusun. Buxari libas bölümündə bu hədis rivayet etmişdir. Demək, Peyğəmbər sallam xəbər verib ki, sizdən əvvəlki ümmətlərdən birində bir adam özünü böyük tutaraq, yəni başqalarından fərqləndirmək üçün özünü, paltarlarını yerdə sürüyürdü və buna görə də o yerin dibinə keçirildi. Həmin şəxs qiyamətə qədər eşələnərək yerin dibini deməli Allah qorusun yerin dibində eşələnir də, yəni sıxmaq üçün can atır. Və orada bu cür halda davam edəcəkdir qiyamətə qədər. Ya Rabbi, sənə sığınırıq, ya Rabbi. Özümüzü böyük tutmaqdan sənə sığınırıq, ya Rabbi. Ya Rabbi, sənə sığınırıq özümüzü böyük tutmaqdan. Günah işləyənin halının soruşulmamasının əmr edildiyi günahlar. Bu nə deməkdir? Məsələn, Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: Cəhənnəmliklər haqqında heç də soruşma. Bəqərə surəsi 119-cu ayədə. Həmin ayənin oxunuşunda iki fərqli qiraət vardır. Cümhur alimlərin oxuduğu və məşhur olan qiraətə görə Məna belə çıxır ki, Ey Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm, sən cəhənnəmliklərdən ötürü məsuliyyətli deyilsən. Ancaq burada qeyd etdiyimiz sözdə isə burada qeyd etdiyimiz məna isə bu cürdür ki, yəni cəhənnəmliklər haqqında heç nə soruşma. Çünki Bu üçün ikisini biz özümüz əlavə edirik. Buxari Buxari Özür istəyirəm. Çünki onların halını soruşan başlarına gələn əzabı eşitməyə belə dözə bilməzlər. Yəni ki, əgər cəhənnəmliklərin halını soruşsan və Allah subhanətə onların halı barədə xəbər versə, bəyan eləsə onda heç kim döza bilməz. Heç kim döza bilməz. Böyük günahların əlamətlərindən biri də Allah Subhanahu va Taala'nın günah işləyənin düşmanı, düşməni olacağını xəbər verilməsidir, ifadə etməsidir. Əbu Hüreyrə Allah ondan razı olsun. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin belə dediyini rivayet edir. Allah Taala belə buyurdu: mən qiyamət günü bu üç qrup insanın düşmanıyam. Mən qiyamət günü bu üç qrup insanın düşməniyəm. Mənim adıma and içdikdən sonra sözündən qaçan insan. Allaha and içib sonra sözündən qaçan insan. Allah korusun. Subhanallah. Azad bir insanı kölə adı ilə satıb pulunu yeyən insan. Allah qorusun. Subhanallah. Pulla müəyyən məbləğ verməklə bir işçi tutub işini gördürən, sonra da həmin işçinin pulunu, ücrətini verməyən insan. Demək, Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, Mən qiyamət günündə bu üç qrup insanın düşməniyəm. Üç qrup insanın düşməniyəm. 1. Allah Subhanahu da buyurur ki, mənim adıma and istəyən sorum sözündən qaçan insan. Hür azad bir insanı kölə adı ilə satıb pulunu yeyən insan. Müəyyən məbləğ həcmində bir işçi tutub işini gördürən, sonra da həmin işçinin məbləğini pulunun zəhmət haqqını verməyən insan. Allah qorusun. Allah qorusun. Günah işləyənin cənnətin ətrini almayacağının xəbər verilməsi həmin günahın böyük günah olmasının sübutudur. Kim Allahın razılığını əldə etmək üçün öyrənilən, öyrəniləcək bir elmi sadəcə dünyalığa sahib olmaq üçün öyrənərsə, o kimsə qiyamət günündə cənnətin ətrini belə ala bilməz. Allaha sığınırıq. Kim Allahın razılığını əldə etmək üçün öyrəniləcək bir elmi sadəcə dünyalığa sahib olmaq üçün öyrənərsə, o adam, o insan qiyamət günündə cənnətin ətrini belə ala bilməz. Allaha sığınırıq. İnşallah bununla kifayətlənirik. Çünki belə qısa-qısa daha gözəldir ki, yəni həm sizi yormuyum, həmçinin də Allah subhanahu wa taala bu dərsimizi bizə faydalı etsin. Amin. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkatuhu.